Pichha capítulo. Runakunamanta sacerdote YAPAYAN sacerdotikunapa kunaga ¿eh? runakunapa man Diosman asuykunankupaq Churasham KACHKANKO Charaykun kunapa runakunapa manta Diosman presentanko, PRESENTANKO ENASPAM animalkunatapas WANYUCHISPA paipa kañanku. Sacerdoteja huchaman urmahllam con paija manaraj entiende hinaspa pantaypi kaq runamasinkunamantapas llakipayarikunman. Huchallikuq kasqanraykun payqa kikinmantawan runakunapa animal animalkunata wañuchispan Diospaj kañanan. Kikillanmantaqa manam pipas sacerdotikunapa jefenqa mancho man, kanman, auronhina Diospaj hayasqan kaqkunallam. Cristopas manam kikillanchu kanampach hifinkananpaq DIOS Dios Minerja CHURI KANKI kanki, kunanmi ñuqa taytayki kani, Kainata, nichkanmi KAINATA Qamqa sacerdote sacerdotem kanki, milkesidik MILKESIDIKMAN rikchakohmi kanki. Cristoqa Kaipachapi pachapi haparispan JAPARISPAN hinaspa wahaspan. Ruega cuyawanña libra libray ateg Diosta mañakurja. Chaymi Diosqa Dios pachurin kurja. papas, Diospa churin mi ñakarisqankunawanmi yacharja. Chaikunawan chaikunawang qhispichisqa karuspanmi kasuqnin liapayan runakunapag wiñaypaq salvajnin rikurirun. Dios nyatagmi. Melquisedecman sacerdote sacerdotekunapaq jefin nya Jesús taja ama jepanchakunamanta. Kay haimantaga achkarahmi yachachinaypaq kachkan, aswanga Hamkunaja sasa indindiqmi unaina kichikrai unayña hukunamampas hukunamampas yachachinaykichikña. Aswanja qallariyninpi Dios Papalabrangmanta fasig kaqkunalla uyareitam yapamanta munachkankichi. Hamkunaha wawakuna hinam lichillamantaraq kachkankichi. Manaraqmi kichikchu, kunapa mikunantaja. runakunapa manarajmi Lichillawanraq kona manaraqmi intintinmanchu yachachikui ruraykunamanta Mikuiga, yuainiyo yuyayniyuqkunapaqmi. Paikunaha intindiqña kaspankum, allin kaktapas hinaspa man allin